Небо блакитне, немов після синьки. Вітер затих, не гуде і не свище, а змерзлі дерева стають навшпиньки, щоб бути до теплого сонця ближче. Весну дістаю із поштової скриньки, речі зимою несу на горище і теж, мимоволі, стаю навшпиньки, щоб бути до теплого сонця ближче.